Upoznajemo se šta nam to naš gospodar Allah subhanahu wa ta'ala naređuje, šta nam to zabranjuje, šta nam preporučuje, čini pokuđenim. Govori nam Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj časnoj knjizi Kur'an Kerimu o prethodnim narodima, vjerovjesnicima, poslanicima, Kako su se jedni odazvali, prihvatili poslanike, drugi su ih negirali, smijavali, odbacivali. Šta se desilo s jednima, šta se desilo s drugima? Sve nam to uzvišeni Allah govori kako bismo uzeli pouke iz toga, kako bismo se okoristili. Zato Allah subhanahu wa ta'ala na nekoliko mjesta u Kur'ani Kerimu i kaže ti opomeni, opomena će koristiti vjernicima ti opomeni, pa će opomena koristiti vjernicima. Vjernici koji žele da napreduju, da popravljaju svoju vjeru, zasigurno za njih svaki novi kuranski ajed, svaka nova kuranska sura, kada saznaju njeno značenje, to predstavlja zasigurno za njih ogromno bogatstvo. Mi se nalazimo u komentaru zadnjih kuranskih sura. U Kur'anu nalazi se 114 sura, Kur'an je otpočet sa surom El-Fatiha i završava sa surom En-Nas. Zašto smo uzeli zadnje kur'anske sure? Zbog toga što su to sure najkraće. Te sure su najkraće i mi ih zbog toga treba dakle biti zasigurno jeli, priznati svoju stvarnost, Mi zbog toga što su one najkreće njih i učimo na pamet. Pa dobro, ukoliko smo zauzeti, ne možemo da se posvetimo izučavanjem i učenjem Kur'ana, Kur'anski sura, već ih dalje tamo da zađemo u dubinu, alhamdulillah. I ovo kada smo naučili, međutim, lijepo je da poznajemo značenje tih i tako kratkih sura. Nije u redu da čovjek nešto uči, a da ne zna šta uči. Mi kada stanemo pred našeg gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala učimo one sure koje znamo na pamet. A to su uglavnom te kraće sure. I nije u redu da kada stanemo pred našeg gospodara i tražimo nešto od našeg gospodara, mi ne znamo što tražimo. Ovim kuranskim surama mi mnogo što tražimo od Allaha subhanahu wa ta'ala, ali mi, budući da ne znamo njihov prijevod ili njihovo značenje, učimo samo onako formalno. I pitamo se zašto onda pojedini muslimani klanjaju i samo što izađu iz džamije čine loša djela. Allah subhanahu wa ta'ala kaže da inna salate ten, tenhanil fahšaju al munker. Doista namaz odvraća od zla, od razvrata, od munkera, svakog zla. Kako onda ti muslimani klanjaju i opet varaju, lažu, čine zulum, nasilje drugima, zbog toga što njihovi namazi nisu kako treba, što oni u svojim namazima nisu prisutni. Zbog toga velika je potreba svakog vjernika i vjernice da ono što znaju na pameti iz Korana, da koliko su mogućnosti poduče se i značenju toga, tumačenju toga. Ta sura, kul a'udhu bi rabbin nas, zadnja, kul a'udhu bi rabbil felek, prije nje, kul hu allahu ahad, posebna sura, to su sve kratke sure, ali šta znači? Zbog čega je sura kul hu allahu ahad posebna? Koja je to njena sadržina? Kul ja juhel kafirun također, zašto Allah subhanahu wa ta'ala u njoj nekoliko puta ponavlja iste stvari? Zbog čega? Potvrdi nešto, da nam naredi nešto i da kaže da to obavezno mora da bude pri vama. Mi to učimo, ne znamo šta učimo. Zbog toga, dakle, krenuli smo od kraja Kur'ana. S kraja Kur'ana da tumačimo ove kratke sure, budući da većina nas uglavnom poznaje, poznaje njih na pamet. I u tom našem komentaru došli smo do sure El Keuser. Došli smo do sure El Keuser. Sura El Keuser je 108. sura po redoslijedu kuranskih sura. Dakle, od sure El Fatiha do kraja Sura El Keuser je 108. sura. Prije nje je sura El Ma'un, ili kako mi to često kažemo, Ra'ejte Ledi, a posle nje je sura Kul Ja Ejuhel Kafirun. Ova sura El Keuser je možda najkraća kuranska sura. Sastoji se iz tri ajeta. Sura El Keuser, Inna Al-Tajnake, sastoji se iz tri ajeta, deset riječi i 42 harfa nema kraće sure, dakle da ima u sebi manje riječi od sure Al-Kawthar. Međutim, ona govori Al-Kawthar znači mnogo dobro. Iako je ona tako kratka, najkraća Kur'anska sura, ona govori o ogromnom dobru. I u sebi nosi ogromne poruke, međutim, kada bismo se samo mi posvetili komentaru te sure i podučili se. Dakle, ima 42 harfa u tih 10 riječi. Tih 10 riječi sačinjeno je 42 harfa po hadisu Allahovog poslanika, alihi salatu oslam, ko prouči jedan harf, ima 10 dobrih dijela. Pa tako, ko prouči suru inna a'tajnake, iskreno, radi Allaha, vjerujući u Allaha, očekujući nagradu od Allaha, taj će imati 420 dobrih dijela sigurno. Kao i sve sure, izuzev sure At-Tauba, ova sura El-Kevthar odvojena je od prethodne sure El-Ma'un sa Bismillom. Kako kaže Ibn Abbas radijallahu anhuma, uzvišeni Allah je objavio Bismillu da njome razdvoji jednu suru od druge. Da njome razdvoji jednu suru od druge, pa tako je sura El-Kevthar razdvojena od prethodne sure El-Ma'un sa Bismillom. Dobila je naziv El-Kevthar po spominjanju iste riječi u prvom ajetu. Inna a'tajnakel keuthar. Inna a'tajnakel keuthar. Ova sura ima vezu sa prethodnom surom. Ako Bog da doći će komentar sure El Ma'un. U suri El Ma'un Allah subhanahu wa ta'ala opisuje ljude koji ne vjeruju u sudnji dan. Opisuje ljude koji ne vjeruju u sudnji dan. To su oni koji odbijaju siroče. To su oni koji zapostavljaju hranjenje siromaha, ne postiču, oni sami ne hrane, niti postiču druge, pokreću akcije da se siromasi nahrane. A imaju ugleda, imaju uticaja, njihova riječ je snažna, jaka, drugi bi se odazvali, ne. Niti oni hrane te siromahe, niti postiču, a mogu, postiču, ne postiču druge da oni hrane te siromahe. Također u suri Al-Maun, prethodnoj suri, govori se o nemarnosti prema namazu i govori se o pretvaranju u namazu. Govori se o nemarnosti, odnosno zapostavljanju namaza i ukoliko se klanja namaz, onda taj namaz se formalno, jeli, nemaran je čovjek u tom namazu, na takav način ga obavlja. I također ova sura govori o nedavanju nikome ništa ne davanje nikom niš, nikome ništa, pa čak ni na zajam, čak ni na pozajmicu. Dok u suri Al-Kawthar, ovoj našoj današnjoj suri, Allah subhanahu wa ta'ala spominje također četiri osobine. Muhammeda sallallahu alihi wasallame i njegovih sljedbenika. U prethodnoj suri Al-Ma'un, Allah subhanahu wa ta'ala spominje osobine nevjernika. Onih koji ne vjeruju sudnji dan, to su oni koji odbijaju siroče, odbijaju siromaha, ne postiču na hranjenje siromaha, zapostavljaju namaze, ne klanjaju namaze ili ukoliko klanjaju, oni se u namazima samo pretvaraju, te namaze obavljaju radi drugih. To su licemjeri, posebni nevjernici, licemjeri. Na Dunjaluku uživaju propise vjernika, ali na drugom svijetu sutra, na sudnjem danu, to će biti nevjernici naprotiv u najdubljim slojima džehennema i također ne daju nikome ništa nikoga ne pomažu, ne daju nikome ništa, toliko su škrti da nikome čak ni uzajam ne daju. Toliko su ljubomorni, zavidni, žele sve za sebe, nikome čak ni privremeno nešto ne daju. Dok u suri Al-Kawthar Allah subhanahu wa ta'ala spomnije Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i njegove iskrene istinske sljedbenike, muslimane, sa potpuno četiri drugačije osobine sa potpuno četiri drugačije osobine. Pa Allah subhanahu wa ta'ala spominje da je dao vjerovjesniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam ogromno dobro, pa neka on to dobro daje drugima. Udjeljuje drugima. Muslimani su ogromno dobro dobili od Allaha jalla vala, neka to ogromno dobro nude, nude drugima. Također Allah subhanahu wa ta'ala u ovoj suri naređuje Muhammedu alaihi salatu wa salam i njegovim sljedbenicima da obavljaju namaz kako? Iskreno radi Allaha, salli li rabbik. Obavljaj namaz, obavljaj ga, prvo naredba, obavljaj, moraš da obavljaš, nema ostavljanja. Hoćeš da budeš musliman, hoćeš da budeš sljedbenik Muhammeda alihi salatu salam, salli Klanjaj li rabbike radi svoga gospodara, ne radi drugih. Ne pretvaraj se radi drugih. Namaz klanjaj radi svoga gospodara. Wanahar, i kolji kurbane i kolji prinosi žrtve i od tog mesa dijeli siromasima, pomaži siromahe. Prethodni u suri Al-Maun nisu pomagali siromahe, niti je time, nisu nikome davali na zajam, ti za kolji kurban skupoćeno ga plati, zatim to dadni siromasima, neka se nahrani i drugima, drugima potrebnima. Dakle, Na ovakav način postoji veza između sure al Keuter i prethodne sure al Maun. U suri al Maun spominju se četiri osobine nevjernika koji ne vjeruju u sudnji dan, doćim u suri al Keuter spominju se potpuno četiri drugačije osobine vjernika, odnosno Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i njegovih sljedbenika. Sura al Keuter govori nam i pojašnjava koje je ogromno dobro Allah subhanahu wa ta'ala je dao svome poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Zatim sura Al-Kawthar naređuje vjerovjesniku Muhammedu alaihi salatu wa salam i njegovim sljedbenicima da iskreno obavljaju ibadet samo Allahu subhanahu wa ta'ala, a na prvom mjestu tog ibadeta jeste namaz. Na prvom mjestu tog ibadeta jeste namaz i također sura El Kevter donosi radosnu vijest Allahovom poslaniku alihi salatu wasalam da će ga Allah pomoći njega i njegov umet protiv onih koji se ismijavaju s njim i njegovim, njegovim ummetom. Da će on i njegov umet imati svijetlu budućnost, da će oni napredovati, a da oni koji se ismijavaju s njima, da oni koji se bore protiv njih, da će oni bez pomjena ostati. Ova sura da li je Mekanska ili Medinska, odnosno je li objavljena prije Mekke, prije Hidžre Allahov poslanika alihi salatu sam iz Mekke u Medinu ili poslije. Je li objavljena u Medini? Razišli su se komentatori Kur'ana. Pojedini kažu da je ovo Mekanska sura. I spominju određene povode objave. Da je Kaab ibn Ešraf došao u Mekku, pa su ga Mekelije upitale, vidiš li ti ovog našega ne bilo bereketa u njemu, Muhammeda, misleći na Muhammeda, pojavio se i tvrdi da je on bolji od nas, a mi obavljamo hađ, mi hranimo hađije, pojimo hađije, mi čuvamo kabu, hizmetimo kabu, a on tvrdi da je bolji od nas, pa je Kab ibn Ešraf rekao, ne, vi ste bolji od njega, on nema nikakve vrijednosti, pa kažu, tada je Allah djelovala objavio, inne šanije kehu lepter, onaj koji tebe kori, on će bez spomena, on će bez spomena ostati. Kažu, tada je objavljena ova sura. Međutim, drugi komentatori Kur'ana kažu da je ova sura ipak medinska sura. Kao dokaz za to spominju slučaj. Vjerodostojna hadis zabilježen kod imama muslima od Enesa ibn Malika radijallahu ta'ala. Enes ibn Malik je Enes ibn Malik je stanovnik Medine. Enes ibn Malik je Ansarija, stanovnik Medine. Pa kaže, dok smo sjedili jedne prilike u džami sa Allahovim poslanikom, alihi salatu wasalam, dok smo bili zajedno s njim, on je nakratko zadrijemao. Nakratko je poslanik alihi salatu sam dok je sjedio sa svojim ashabima zadrijemao, a onda je podigao glavu smiješeći se. Kada se probudio, smiješio se. Pa su ga upitali, šta te nasmiješilo Allahov poslaniče, zbog čega se smiješiš? Pa kaže, doista mi je Allah subhanahu wa ta'ala sada objavio suru inna e'tajnake l'kevthar. Suru el-kevthar. Doista mi ćemo ti dati ogromno dobro. Pa je upitao svoje ashabe, znate li šta je to ogromno dobro? A oni su rekli, Allah i njegov poslanik najbolje zna. Pa je Allahov poslanik, alihi salatu wasalam, onda rekao, to je rijeka koju mi je Allah subhanahu wa ta'ala dao na sudnjem danu. U njoj se nalazi ogromno dobro, to je izvor koji će na sudnjem danu biti sa tako mnogobrojnim posudama kao što je mnogo zvijezda na nebu. Dolazit će na tu rijeku, na taj izvor moji sljedbenici piti s njega vodu, ko se napije nikada neće ostati žedan poslije toga i slično. Pa na osnovu ovoga događaja komentatori Kur'ana, dakle pojedini, kažu da je ovo medinska sura. Jer Anes ibn Malik je bio stanovnik Medine i kaže dok smo sjedili zajedno s poslanikom alihi salatu oslam u džamiji, dakle u džamiji Allahovog poslanika alihi salatu oslam u Medini. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala nakon bismillah, bismillahirrahmanirrahim kaže inna a'tajnaka al-kawthar inna a'tainakal kautsar. Treba napomenuti prije komentara da često kod nas kada se uči ova sura kaže se inna a'taina kal kautsar. Inna a'taina kal kautsar. To nije u redu. Učenje ove sure na ovakav način prvog ajeta, njenog prvog ajeta mijenja u potpunosti značenje. Treba reći inna atayna kel kauthar. Na kraju spojiti riječ el kauthar. Bitno je da se kaže atayna ke zajedno. Kod nas mnogi kada uče, uče atayna kel kauthar. Ovo ke spajaju sa el kauthar. Dok razdvajaju sa riječi atayna. Tada bi bilo skroz drugačije značenje. Kada kažemo inna atayna ke, To znači doista smo mi tebi dali, o Muhammed. Dok kada se kaže inna al altajna, mi smo dali. Kome? Ne zna se. Kada se kaže el a'tajna kel kevthar, tebi smo dali o Muhammed el kevthar, kako Allah subhanahu wa ta'ala je i rekao. Ko na takav način prouči? Dok onaj koji prouči al tajna kel kevthar, mi smo dali nešto slično Keutheru, kome? Mi smo dali Keuther, niti se zna kome se to dalo. Zato dakle treba voditi računa. El tajinake je jedna riječ. Inna prva riječ, el tajinake. El tajinake druga riječ, el kevther je treća riječ. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, doista mi smo ti dali el kevther. Mi smo tebi, o Muhammede, zasigurno dali el kevther. Šta znači riječ el-keuther? U arapskom jeziku riječ el-keuther ima značenje mnogog dobra, je tako? Poznata je riječ kethir, mnogo. Pa el-keuther ima značenje mnogog dobra. Pa bi bilo, mi smo ti doista, o Muhammede, dali ogromno dobro i zasigurno. Allah Jalla wa Ala uzvišeni Allah je dao Muhammedu sallallahu alihi wasallam najveće dobro. Učinio ga je svojim poslanikom, posebnim poslanikom. Najodabranijim od svih. Muhammed sallallahu alihi wasallam u mektebima smo učili da postoji ulul azm mina rusul odabrani poslanici. Najodabraniji poslanici. A njih je pet. Nuh, Muhammed, Nuh, Musa, Isa, Ibrahim i Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa i Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Od ovih pet najodabranih poslanika, opet od njih su najodabrani Muhammed i Ibrahim alaihi wa salatu wa salam. A od njih dvojce Muhammed sallallahu alaihi wa sallam najodabrani. O tome govore brojni šariatski tekstovi. Nećemo u Kur'anu nigdje naći da Allah subhanahu wa ta'ala Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam doziva po imenu, dok sve druge poslanike doziva po imenu. Pa kaže, ja Nuh, o Nuhu, kada je bio potop i kada je Nuh pozivao svoga sina, dođi, ukrcaj se na lađu, bit ćeš uništen ako se ne ukrcaš, potopljen ćeš biti. Rekao je, ne, ja ću se ispeti na najveće brdo, nema danas brda koje ćete sačuvati. Pa su ih valovi razdvojili i sin je bio potopljen. Nakon toga Nuh, alihi salatu oslam, diže ruke, Allahu dželle vala i dovi, rekavši gospodaru, ti si obećao da ćeš spasiti moju porodicu, a moj sin se tuši. Pa je rekao Allah dželle vala, ja Nuh, o Nuhu, innehu lejse min ahlik, innehu amelun gajru salih. O Nuh, on nije iz tvoje porodice, on nije od tebe, on čini loša, loša djela. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala ovdje ga doziva o Nuhu, doziva Ibrahima, ja Ibrahim, en nadejnahu en ja, o nadejnahu en ja Ibrahim. I mi smo ga dozvali, o Ibrahime, ja Musa, inni stafejtu kalem nas, piri salati obi kalami. O Musa, ja sam tebe odabrao nad drugim ljudima sa poslanstvom i sa razgovorom s tobom. I tako Isa, i tako svakog poslanika. Izuzev Muhammeda sallallahu alihi wasallam, njega doziva po poslanstvu, Pa kaže, ja ejuher rasul, bellig ma unzile ilike min rabbik. O poslanice, dostavi ono što ti se naređuje tvoga gospodara. Ja ejuher nabi, hasbuke Allahu, omenik min kebinil mu'minin. O vjerovjesniče, dovoljan je tebi Allah, dovoljan je tebi i vjernicima koji te slijede. Isto tako nigdje u Kur'anu od početka do kraja, čitajmo. Allah subhanahu wa ta'ala ne zaklinje se svojim poslanicima. Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu zaklinje se mnogo čime. Kada pogledamo čime se to sve Allah djela vala zaklinje, primijetit ćemo da se zaklinje s nečim što je od posebne važnosti. A poslanici su bili posebno važni. Posebna Allahova subhanahu wa ta'ala stvorenja. Imali posebnu zadaću. Zbog te zadaće Allah ih davao, odabirao od ljudi. To su bili posebni ali se zaklinje Muhammedom sallallahu alaihi wasallam od svih poslanika na šestotina strana u Kur'an i Kerimu nigdje nijednim poslanikom se ne zaklinje izuzev Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Pa kaže u 72. majetu sure El Hijr, kaže Allah subhanahu wa ta'ala la'amruke innahum lafi sekretihim ja'mehun. Tako mi života tvoga, govoreći Muhammedu alaihi salatu sam, tako mi života tvoga, Allah kaže, tako mi života tvoga, o Muhammede. Doista su oni u pijanstvu svome lutali. Pa Allah subhanahu wa ta'ala dao je brojne druge počasti. Dao je poslaniku Muhammedu alaihi salatu wasalam ono što nije dao nikome drugom. Kako kaže, dato je pet odlika ili šest odlika nad svim ljudima, nad prethodnim poslanicima, čak odlikovan sam sa šest odlika. Meni je dato što njima nije dato. Nikome to nije dato. Pa kaže poslanik Alehi Salatusom, dat mi je jezgrovit govor. Malo kažem, ali mnogo što poručim. Potpomognut sa, sa strahom. Neprijatelj strahuje od mene. U drugom citatu stoji na mjesec dana hoda. Toliko se širi strah od Muhammeda Alehi Salatu Veselam, kod njegovog neprijatelja. Dozvoljen mi je ratni plijen. Zemlja mi je učinjena mesčidom i čistom. Gdje god se nađem, mogu da klanjam i mogu da u tu zemlju uzmem tejemom ako nemam vode. Poslat sam svim ljudima, svi prethodni vjerovjesnici i poslanici su bili slani samo svome narodu, dok je Muhammed sallallahu alihi wasallam poslan svim narodima u svoje vrijeme i također svim ljudima do sudnjega dana. On je poslanik i sa mnom je zapečaćeno vjerovjesništvo. Prije mene je bilo poslanika i nakon njih je dolazilo, ja sam došao nakon njih, ali nakon mene niko neće doći. Poslanik Muhammed alihi salatu wasalam je prvi nad kojim će se otvoriti kabor na sudnjem danu. On će prvi biti proživljen. On, poslanik Muhammed alihi salatu wasalam, će se zauzimati da otpočne suđenje. Svi prethodni vjerovijesti će to odbijati. I to je dakle uh, Taj veliki šefat je Meqam Mahmud, mjesto posebno hvale, on će se zauzimati. Allah je njega time počastio da se njegovo zauzimanje prihvati i da se otpočne sa suđenjem. Prvi će preći sirat, on i njegov umet. Prvi će ući u džennet. Kada dođe do dženneta i narod iskupljen oko dženneta i pokuca, na džennetska vrata javit će se melek iznutra dženneta i upitati ko si ti. Pa će reći ja sam Muhammed sin Abdullaha. A melek će uzvratiti i reći naređeno mi je da nikome ne otvaram prije tebe. Allahu akbar. Naređeno mi je da nikoga ne puštam u džennet prije tebe. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ući će u džennet. To su dobra. I na tunjalku i na ahiretu. I mnoga druga dobra. Inna tajnakel keuther. Mi smo ti zasigurno dali ogromno dobro. Keuther također ima značenje mnoštva sljedbenika ima značenje mnoštva sljedbenika. Pa kada se pojavio Muhammed alihi salatu wasalam i počeo da poziva u vjeru jednog Boga da se obožava, jedan jedini istinski Bog koji je jedini dostan obožavanja Allah Jalla Vala, nevijenci mušrici su rekli on je ebter ili betire dinuhu, neće njegova vjera imati bereketa, on neće imati bereketa, neće imati odziva, njemu se neće niko odazivati kao što nam je poznato na sve moguće načine, pokušavali su da odvrate ljude od poslanika alihi salatu sam ili već one koji su prihvatili islam da su ugnjetavali, tlačili, ubijali kao što je poznato šta se desilo sa Sumejom i sa drugim ashabima i ashabikama. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala kaže mi ćemo tebi dati ogromno dobro, kažu mi ćemo dati da ti imaš zasigurno najveći broj sljedbenika i tako će i biti. neće, vjera islam smanjiti se, samo napreduje. Kao što je došlo u hadisu, dospjeće do svake kuće. Dokle god sunce ide i što god sunce obasjava, dotle će dospjeti islam. Ući će islam u svaku kuću. I Muhammed alihi salatu islam sutra na sudnjem danu će imati najviše sljedbenika. I također Keuther u ovom ajtu znači, kako je rekao poslanik alihi salatu islam, da je to rijeka koju mu je Allah subhanahu wa ta'ala dao na drugom svijetu, da je to izvor i rijeka na koju će dolaziti i piti njegovi sljedbenici. Dakle, dao mu je ogromno dobro. Dao je ogromno dobro i na Dunjaluku, mnoštvo sljedbenika, bereket u njegovoj vjeri islamu i mnogo čime drugim ga počastio i također na drugom svijetu između ostalog i kevteru. Zato Allah dželovala nakon toga kaže فَصَلِّ لِي رَبِّكَ وَنَحَرُ budi zahvalan svome gospodaru, pa klanjaj svome gospodaru i kurbana kolji. Klanjaj svome gospodaru, obavljaj namaz. Prije svega obavezni namaz, a zatim svaki drugi namaz. Obavljaj i obavljaj svome gospodaru, radi svoga gospodara. Ne pretvaraj se radi nekoga drugog ili a, iskreno radi svoga gospodara. Ovdje dakle misli se na sve namaze. Pojedini islamski učinjaci kažu da se misli na kurban bajram, jer se nakon toga spominje klanje kurbana, vanher i kolji kurban. Međutim, dakle, ispravnije je mišljenje da se misli na sve namaze. I na kurban bajram, ali i na ostale, na ostale namaze. Vanher i kurban kolji. Međutim, ovde nahar, pod ovim vanher i na ovakav način, dakle, kurban kolji misli se na klanje deva za kurban. Zaklati devu ili zaklati kravu, sam da zakolješ kravu za kurban vrijednije nego da zakolješ ovcu zbog mesa kojeg ćeš podijeliti siromasima. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala ovdje naredio Muhammedu alihi salatu sam da, kla, da kolje najbolje kurbane. I kao što nam je poznato na oprosnom hađu, Allahov poslanik alihi salatu wa salam zaklao je stotinu deva na kurban Bajram te godine, kada je bio oprosni hađ i kurban, zaklao je poslanik alihi salatu sam stotinu deva i to mi su podijelio. Svojom rukom je zaklao 63, a ostalih 37 prepustio je Ali radijallahu ta'ala. Zatim kaže Allah jalla vala inne šani'eke huva labtar. Onaj koji tebe mrzi, onaj koji tebe kori, on će ostati bez pomjena. Onaj koji se smijava s tobom, ko te mrzi, on će Muhammede ostati bez pomjena kada su u Mekki preselili Allahom poslaniku alaihi salatu wasalam oba dvojica sinova, Qasim i Abdullah, koji se još zvao Tayyib i Tahir. Rekli su, Muhammed je Ebter, Muhammed nema sinova, njegova loza se neće nastaviti, pogotovo kada su čuli da je i u Medini umro Ibrahim, treći sin Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, mušrici, Mekke su se obradovali, neće Muhammed imati svoga nasljednika, neće niko njegovu misiju dalje nastaviti, njegova vjera će stati ovdje sa njegovom smrću, čim umre i Muhammed gotova je njegova vjera, međutim Allah dželavala pojašnjava da nisu sinovi ti, nisu i metak ti koji su razlog prihvatanja Islama i širenja Islama. Allahov dar, bereket od Allaha, to je razlog širenja Islama. Mi smo tebi, mi, od nas je tebi došlo ogromno dobro, zbog tog ogromnog dobra ti ćeš imati bereketa u vjeri, ti ćeš imati mnogo sljedbenika i na Dunjaluku i sutra na Ahiretu. Dakle, ova sura, El Kevter, veličanstvena sura, iako je najkraća sura, tri ajeta, deset riječi i 42 harfa, najkraća sura, ali u sebi sadrži ogromno dobro. Pojašnjava koje je dobro je Allah subhanahu wa ta'ala dao svome vjerovjesniku Muhammedu alihi salatu wasalam i slušajući ovo, a i mnogo šta drugo, svakome od nas treba da bude čast i ponost što slijedi Muhammeda alihi salatu wasalam i treba se truditi, nastojati, zalagati da što je god moguće dosljetnije slijedi ovakvog poslanika Muhammeda alihi salatu wasalam kada ga je Allah odlikovao nad, nad svim drugim vjerovjesnicima i poslanicima, nad svim drugim ljudima, naprotiv nad svim stvorenjima. Zatim, za sigurno svi koji budu slijedili poslanika, ali i salatu sam ono sa čime on došao i oni će uživati ogromno dobro. A oni koji se budu ismijavali, koji budu prezirali Muhammeda alihi salatu sam i ono s čime on došao, neka znaju da će ostati oni bez spomena. Mnogi su se kroz historiju, počevši od njegovog doba vremena ismijavali s poslanikom alihi salatu wasalam, ismijavaju se dan danas i zasigurno ismijavaju se do sudnjega dana. Međutim, gdje su ti svi? Gdje su ti svi koji su ismijavali? Ostali su bez spomena. Niko ih više ne spominje dok se Muhammed sallallahu alihi wasalam svakodnevno od milijarde ljudi spominje. Zasigurno, spominju ga čak i nevjernici. Spominju ga čak i nevjernici. I priznaju ono što je on učinio za svoje kratko vrijeme, za 23 godine. Zatim ova sura, kao što vidimo, poručuje da se iskreno ibadat čini Allahu subhanahu wa ta'ala na prvom mjestu namaz i također pojašnjava da je namaz najbitniji ibadet i također jeli, da ova sura pojašnjava nam da je dozvoljeno dobiti protiv zulumčara, da je dozvoljeno dobiti protiv zulomčara, protiv nevjernika, onih koji se bore protiv vjere, koji mrze vjeru, koji mrze vjernike, koji nose vjeru. Jer kaže Allah, inne ša nije te huoleptar, onaj koji tebe mrzi, on će ili da Bog da on ostao bez spomena. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam omili govor o njegovoj knjizi Kur'an i Kerimu, da se što je god moguće više podučimo njegovom govoru i značenju njegovog govora. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da oprosti meni vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallahuma ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Oh! من القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماء